camelos to proton of theis hote proton camelos of the hoi anthropoi phobe sentes kai to megethos kataplagentes efeugon hos de chrono proiontos syneidon autes to praion, ethare san mechri tuo proselthein aes kata mikron hos cholen tos doion uk echei, eis tuto kataphroniesios elthon, hos te kai chalinon autae perithentes, paisin elaunein auteen edocan. Ho logos de loi hoti ta phobera ton pragmaton, he suneethea kataphraunei,